bizga ham allohning salomi qadamlariga hasanotlari bitilsin azizlar mana bu bugungi bo'layotgan aqdu nikoh marosimida sizu bizlarda amri ma'ruf nahiy munkar qildirilinib ana shu ibodatni so'ngindan qur'on tilovatlari qilmoqlik uchun taklif qildilar to'ydan asosiy maqsad bo'lgan to'yni e'lon qilishlik bilan birga barcha kelgan musulmon aziz birodarlar bilan parvardigori olamni birga zikr qilmoqlik amri ma'ruf nahiy munkardek ulug' bir farz ibodatni bajarmoqlikdir albatta hozir diyorimizda mana shunday to'ylar kundan kun ziyoda bo'lib boryapti deyarli hamma nikoh to'ylari deyarlik biz bilgan juda aksar marosimlar amri ma'ruf bilan bo'lyapti mana shu amri ma'rufni qilayotgan barcha ustoz mukarram bo'lgan ahli ilmlar biz kabi kamina xodimingiz kabi tolibiy ilmlar amri ma'ruf qildirilyapti mana buni eshitayotgan har bir musulmon eshitgan narsani o'zlari bilan birga xonadonlariga olib ketishlik lozim eshitilgan narsani uyga borib aytib uydagilarda ham targ'ib va da'vat qilishligimiz lozim bo'lar ekan ayniqsa ayollar bobida ular bunday anjumanlarda ko'plab ishtirok eta olmaydilar jumalarda bo'la olmaydilar shuning uchun erkaklarni zimmasiga ko'proq mas'uliyat yuklanar ekankim mana bunday bo'layotgan har bir amri ma'rufda xoh u juma xutbasi bo'lsin juma mavizasi bo'lsin xoh biror bir valimada bo'layotgan suhbat bo'lsin barcha kelgan erkaklar yaxshi quloqlariga olib alloh qodir qilgancha uning hifz qilib so'ngra xonadoniga ham borib aytib berish kerak ekan lekin mana shu ta'lim bobida bir birlarimizga amri ma'ruf qildirishligimizda bir birlarimizni yaxshilikka targ'ib qilishligimizda dunyoning eng yaxshi muallimlarining ulug' muallimi bo'lgan muhammad sollallohu alayhi vasallam payg'ambarimizning uslublaridan foydalanishligimiz kerak ekan ulug' sahobalardan birlari muovayat ibn al hakami as sulami roziyallohu anhu imomi muslimdan bo'lgan rivoyat ushbu hadisda shunday deydilar بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله ورماني القوم بأبصارهم فقلت واذكلا أمياه ما شأنك تنذرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم صحابة السلمي رضي الله عنه وعيت aytyaptilarki من bir kuni rasulim sollallohu alayhi vasallam bilan birga jamoatda namoz o'qiyotgan edim deyaptilar namoz o'qiyotgan holatimda deydilar namozni biz bilan birga o'qiyotgan o'sha qavmni ichidan bir kishi aksa urdi aksirib yubordi meni esa o'sha namozda turgan holatida ekanlar aksa urgan odamga yarhamukalloh dedim dedilar holbuki bu gapni namozda turib aytish kerak emas edi lekin bu islomda avvali bo'lganligi uchun hali ko'p ham odamlar ta'lim olib ulgurmaganligi uchun mana bu sahobamiz ham bir oz shu ta'limdan orqaroqda ekanligi hadisdan ko'rinib turibdi bu kishi arhamakulloh dedim deyaptilar varamani bi absorihim qavm esa menga ko'zini ota boshladi ya'ni men namozda turib aksa urgan odamga yarhamukulloh deganligim uchun yonimda turgan qavmdagi boshqa birodarlarim manga ko'z qirlarini tushirib ko'zlari bilan ishora qila boshladilar ularni bu holatini ko'rgandan keyin deyaptilar man ularga qarab vaskula ummaya e onalaring yig'lasin musibat bo'lsin senlarga ilayya nima bo'ldi menga bunchalik qarashasan deb aytdim dedilar bu gapni ham namozda turib aytyaptilar ular bu gapni eshitganlaridan keyin qo'llari bilan sonlariga urib manga ishora qila boshladi deyaptilar ya'ni qo'llarini sonlariga urdilarki o'sha gapirayotganligini qabul qilmaganliklari uchun vaqtiki man ko'rsam ular meni ovozimni o'chirishni xohlayapti ekanlar lekin men shu zahoti ovozimni o'chirdim sukut saqladim mana bu holatni yaxshiroq bir muolaja qilib ko'rsak azizlar sahoba as sulami roziyallohu anhu qavm bilan birga namoz o'qiyotgan edilar rasulimiz sollallohu alayhi vasallam imomlikka o'tgan edilar namozda turgan bir birodar aksa urgandan keyin bu kishi endi aksa urgan odamga javob qaytarish kerak degan e'tiqod bilan yarhamukalloh deb yubordi oldida turgan qavm bu ishni noto'g'ri qilding degandek ko'zlarini qirini bu kishiga qaratdilar bu kishi yana ham jahallari chiqib nega manga ko'zlaringni olaytirasan degan mazmunda ularga qattiqroq dag'dag'a qila boshladilar endi bu ortiqcha yana gap gapirilgandan bezovta bo'lgan qavm o'zlari gapira olmasdan endi qo'llari bilan oyoqlarini sonlariga bir oz xuddi chapak cholindek urdilarki va bu kishi aytyaptilar u ovozimni o'chirishni xohlayotganini bildim dedilar bu holatni endi kuzatib turibdi namoz tugaganlaridan keyin فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمي هو وأبي وما رأيت معلما بعده ولا قبله أحسن تعليما منه bu kishi aytyaptilarki vaqtiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozni tugatdilar bu kishi namozni tugatgandan keyin dedilar u kishiga ota onam fido bo'lsin bu kishidaqa biror marta biror kishini avval ham keyin ham bunaqa chiroyli ta'lim beruvchi muallimni man ko'rmaganman dedilar ota onam fido bo'lsin bunday ta'lim beradigan zotni shunday chiroyli muallimni avval ham ko'rmaganman bundan keyin ham ko'rmadim biror marta deyaptilar assulami roziyallohu anhu shu zot ulug' muallim bo'lgan rasulim namozni o'qib bo'rdilarda manga qaradilar vallohi allohga qasam ichib aytamanki shatamani shunday ulug' muallim bo'lgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam manga ovozini ham ko'tarmadilar hatto mani urmadilar ham so'kmadilar ham faqola manga qarab shunday dedilarki inna hadihi sola la yasluhu fiha shay min kalamin nas ey sulami roziyallohu anhu bu namoz bo'ladi birodar bu namozda insonni so'zidan biror narsani gapirib bo'lmaydi inna hadihi tasbih va takbir bunda tasbih va takbir bo'ladi va qiroatil qur'an va qur'on qiroati bo'ladi bunda bunaqa yarhamukalloh degan gapni va boshqalarga gapiradigan dunyo so'zlarini gapirib bo'lmaydi deb manga ta'lim berdilar deyapti mana bu uslub rasulimiz alayhissalotu vassalamning da'vat uslublari deydi ekanlar azizlar bu zoti barakot biror marta da'vat qilganlarida biror marta ta'lim berganlarida ozor bermasdan nihoyat darajada chiroyli ta'lim berardi ekan shuning uchun sahoba hatto aytyaptilarki bu kishidan keyin ham bu zotdan keyin ham avval ham bunaqa muallimni ko'rmaganman dedilar haqiqatda ham payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam shunday chiroyli da'vat qilardilar da'vat qilganlarida nihoyatda sabr bilan chiroyli ta'lim berardilar hatto aytadilarki sahoba ikromlar bir kuni masjidda turgan edik dedilar masjidda tursak bir arobiy kelib qoldi arobiy deb badaviy cho'llik xalqni aytadi bular shaharliklarga nisbatan bir oz madaniyatsizroq bizni til bilan aytsak qo'polroq bo'ladi ko'p narsani bilmaydilar mana shunday arobiylardan birlari masjidga kirib keldilar sarvara koinot alayhissalotu vassalam turibdilar sahobalar turibdilar bu kishi to'g'ri masjidga kirdida o'sha masjidni bir chekka tomoniga borib tikka turgan holatida bovul qildi tahorat sindirdi sahobalarni ba'zi birlari hatto o'zlarini ketdilar jahllari chiqib ba'zi birlari qo'llarini qilichga sopiga olib bordi bu beodobni ta'limini berib qo'yish kerak deb shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam dahu dedilar qo'yinglar uni dedilar qo'yib turinglar bo'lsin dedilar u odam bo'shanib bo'lgandan keyin taali abdulloh ey abdulloh bu yoqqa kelgin dedilar oldiga kelgandan keyin aytdilarki birodar bu masjid bu yerda allohga ibodat qilinadigan joy bunaqa beodobli ishlarni bu yerda qilib bo'lmaydi mabodo shunaqa bo'ladigan bo'lsa odamlar yo'q xoli joylarga borgin masjidda qaytib bu ishni qilmagin dedi u u kelgan arobiy hech narsani bilmaydigan badaviy edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu ta'limlardan ta'lim oldi va bundan keyin qaytib bunday ish qilmaslikka va'da qildi so'nggina rasulimiz alayhissalotu vassalam aytdilarki mana shu arobiyni o'sha bovul qilgan joyga tuproq sochinglar dedi tuproq sochtirdilar bu hadisdan olinadigan manfaatlar oladigan o'rnaklarimiz shundan iborat ekanki birinchi rasulimiz alayhissalotu vassalamning husni xulqlik ekanliklari bu zot har qanday beodobchilikni ko'rganda ham sabr ila ta'lim berganliklari lekin beodobchilikni ko'rganda bee'tibor qolmaganliklari albatta ta'lim berganlari lekin ta'lim berganda ham chiroyli ta'lim berganliklari xulosa olinadi hatto mana shu hadisga sharh bergan ulamolar aytibdilarki hatto hozirgi tabobat olami ham bilib turgan bir haqiqat bor ekanki bir odam mana shunday bir tahorat holatida qo'rqitib yuborilsa unga katta qattiq bir kasallik yetar ekan shuning uchun rasululloh sollallohu alayhi vasallam to'xtab turinglar deb sahobalarni to'xtatib turishliklarida bu zotni naqadar ulkan bir ilm sohibi ekanligini ham ko'rib turibmiz undan olinadigan yana bir manfaat mabodo shunaqa bo'lib qoladigan bo'lsa mana tuproq tozalashlik bilan tozaladilar va albatta tuproq tozalovchi narsaning yana biri ekanligini ham bu hadisdan ko'rib turibmiz mana bundan ko'rib turinib aytiladi ekanki ulug'lar uslubi da'va rasulimiz alayhi salatu vasallamning da'vat uslublari nihoyat darajada layinlikka yumshoqlikka asosiy e'tibor bo'lgan ekan bu zoti boborakot hech qachon bir qo'pol da'vat qilmagan ekanlar qachon da'vat qilsalar mana shunday qilar ekan bizlar ham bolamizni ta'limini beramizmi ularga biror bir din nasihatlarini qilamizmi yo birodarlarimizga gapiramizmi mana shu uslubni juda ham yaxshi o'rganishligimiz kerak ekan azizlar biz hozir bu yerda qordadan bilan o'tirib o'tmish ulug' ustozlarni zikr qilib turib turib shu gap hozir alloh mani hayolimga olib keldi ulug' ustozlarimiz shu tavajjuh bilan duo bilan yaxshi gap bilan bolalarni qanchalarni olim qilib qori yuborganlik qilganliklarini mana biz suhbatini qilib o'tirib juda mutaassir bo'lib ularni eslab haqlariga duo qilib o'tiribmiz har bir o'zi musulmon shunday bo'lishi kerak rasulimiz alayhissalotu vassalam nihoyat darajada layin edilar hattoki bir kuni zakotni bo'lib palonchiga pistonchiga deb bo'lganda bir odamga ozroq tegib qolib shunday o'zidan ketdiki hatto sarvara koinot alayhissalomni bo'yinlaridan bo'g'ib oldi ko'ylaklarini orqa tomonidan ridolarini tortganda bo'yinlari bo'g'ilib qoldi rasululloh sollallohu alayhi vasallam sarvara koinot bozor o'zlariga kelta qarab nima istaysan deguvdilar menga oz beribsiz zakot molidan dedi shunda rasululloh alayhi vasallam sahobalarga qarab shu odamga yana ozgina qo'shib beringlar dedilar boshqa gap gapirmadilar ana uslub azizlar shuning uchun bolalarimizga ta'lim berishlikda yoki birortasiga diniy tarbiya berishligimizda ularga judayam muloyimlik bilan haqlariga duo qilishlik bilan ey bolam salomat bo'ling alloh taolo sizdan rozi bo'lsin siz bugun namozni boshlabsiz olloh sizni namozingizni muborak qilsin lekin aziz bolajonim namozda odoblari bor siz mana shu odoblarni ba'zi biriga rioya qilmay qoldingiz ammo olloh sizni namozingizni muborak qilsin endigi nafar namoz o'qiganingizda mana shu narsalarga e'tibor qilib qo'ysangiz nurin alo nur bo'ladi deyilsa o'sha bolani haqqiga avval duolar qilinsa u bolamiz chiroyli bo'lib namozxon yanayam kuchayib taqvosi ziyoda bo'larmikin azizlar albatta bo'ladi chunki bu uslub biror bir insonni uslubi emas bu payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni uslublari sarvari koinot alayhissalotu vassalam hatto kofirlar bu zoti boborakatga zulm qilib turgan holatlarda jabroil alayhissalom kelib mana shu kofirlarni ustiga tog'ni tashlab yuboraylikmi ya rasululloh alayhi deganda yo'q mani qavmiga kulfat olib keluvchi payg'ambar emasman bular bilmasdan qilyapti allohga duo qilamiz bularni sulbidan alloh yaxshi bir olimlarni taqvolilar chiqaradi degan zotlar bo'ladi bizni zot payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam azizlar shuning uchun biz ba'zan shoshilib ketishlikda da'vatlar qilishligimizda tarbiya qilishligimizda bir oz mana shu uslubdan chiqib qolganligimiz uchun bir oz noqulaychiliklar kelib qoladi ularni doim mana eslab duolar qilamiz mana shu uslubda mayinlik bilan da'vat qilar ekanlar shuning uchun qaysi holatda bo'lmasin albatta uslubi da'vani o'rganishligimiz kerak ekan yana amri ma'ruf qilishlikni ikkinchi qoidasi debdilar amri ma'ruf qilguvchi voizu notiq ulamolar siz amri ma'ruf qilayotgan va nahiy munkar qilayotgan o'sha da'vatingizni o'zingizda amali bo'lsin debdilar zeroki unda siz o'ziz amal qilmaydigan narsani gapirib qo'yishligingiz bilan payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam o'zi amal qilmaydigan kimsalarni men shamga o'xshataman sham yoqilganda uning yorug'idan boshqalar foydalanib o'zi erib ketadi degan holatga o'xshab qolasiz debdilar abu lays samarqandiy al orifin kitoblarida alohida mana shu uslublarni ta'limini bergan ekanlar shuning uchun imom azam rahmatulloh alayhining oldilariga bir qul kelib shikoyat qildi ey imomimiz ey ustozimiz meni xo'jayinim nihoyatda zolim bo'lib qoldilar juda ham qattiq ozor beryapti bir qulning ozod qilishi va qulga bo'lgan mehr oqibat haqida chiroyli bir suhbat qilib qo'ysangiz mauza qilsangiz shoyatki menga nisbatan bir mehri oshsa dedi imom azam rahmatullohi alayhi aytdilarki ho'p bo'ladi e'tiborga olamiz shu narsani qilib beramiz dedilarda de, o'zlari duo qilib o'zlari bilan mashg'ul bo'ldilar haligi qul bir hafta kutdi bir juma ikki juma kutdi uchinchi juma bo'lganda haligi suhbat bo'ldi shunday balog'at bilan suhbat qildilarki imom azam alayhi qulni ozod qilishlikka beriladigan savoblar qulga bo'ladigan muomalalar insonga bo'ladigan muomalalar haqida shunday chiroyli maiza qildilar haligi qulni xo'jayini chiqib ozod qilib yubordi san ozodsan dedi shunda qul kelib imom azam rahmatullohi alayhi oldilariga kelib aytdilarki taqsir shu narsani uch juma burun man aytgan mahalimda qilganingizda belimda mana bu chandiqlar bo'lmagan bo'lardi bu kishi o'shandan keyin ham juda ko'p menga qamchi bilan urdi nega shuncha uch juma kuttirdingiz dedi shunda imom azam rahmatullohi aytibdilarki sen menga aytgan narsani u kishiga ta'siri bo'lishligi uchun menda amal bo'lishi kerak edi man o'zim bir marta ham qo'l ishlatgan odam emasman sen aytgandan keyin bir hafta pul topdim pul topib olib chiqib qul oldim uni bir hafta ishlatib ko'rdim keyingi haftasiga ozod qildim shuning uchun ham meni so'zimni seni xo'jayiningga ta'siri bo'ldi dedilar shuning uchun ham bolalarimizga tarbiya bobida ham o'zimizda yo'q narsani gapiradigan bo'lsak bolaga ta'siri o'tmaydi ekan yoki boshqa birodarlarga gapirishligimizda ham o'zimizda bo'lgan yaxshi narsalarni gapirib chiroyli targ'ib qilinsagina o'zimizdagi amaliyotni ko'rsagina inshaalloh ana o'shandan keyin ta'siri bo'lar ekan shuning uchun ham biz bu suhbatni hozir ayni shu mavzuda boshlashligimizdan maqsad mana bugun amri ma'ruflar qilinayotgan bir ulug' bir kunlarda yashayotgan ekanmiz qarshimizda ulug' bir oy kelib turibdi ramazon oyi turibdi allohning rahmati yog'iladigan allohning mag'firati yog'iladigan bir oy turibdi azizlar mana shu oyda judayam katta bir ko'proq ibodat qilib yuborishligimizga to'g'ri keladi albatta bu oyda amri ma'ruflarni ko'paytirishligimizga to'g'ri keladi albatta bu oyda oilamizda ko'proq diniy ta'limlarni aytib targ'ib qilishimizga to'g'ri keladi mana shu uslubni bir hammamiz xotiralab olaylik degan maqsadda shu narsani biz hozir esga soldik alloh hammamizni shunga amalda qilgan bo'lsin undan tashqari endi azizlar bizni asosiy bir mavzu bir suhbatimiz bugun bu kuyov to'ramizni nikoh to'ylari ekan bu yerda yig'ilgan barcha ustoz mukarram hammalari kelgan yaqinlar barcha aziz birodarlar mana shu bolamizni hayotini baxtli bo'lishligini so'rab duoga kelgan kimsalarmiz azizlar bizlar har doim bolamizni ey bolam ilohim baxtli bo'lgin deb duo qilamiz biror bir kishi yo'qki bolasini baxtsiz bo'lishini orzu qilgan lekin ikkinchi bir hijolatlik tomonimiz borki mana shu baxtlik deganda o'zi nimani tushunamiz ekan bolamizni baxtli bo'lgin deyayotganda bolamizga yaxshi bir soliha ayolni nazarda tutilyaptimi kimdir bolasiga baxt tilaganda bolasini yaxshi bir markabi bo'lishligini orzu qilyaptimi kimdir bolasiga baxt so'rayotgan mahalda ona bir farzandli bo'lishligini xohlayaptimi har kim o'zini tasavvuri bo'yicha baxtni hisoblayverar ekan lekin payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam baxt va baxtsizlikni o'zgacharoq tushuntirib bergan ekanlar aytdilarki haqiqiy baxtli kishi deb shunday kishini aytadiki la ilaha illalloh muhammad rasulullohni xolis aytib shunga amal qilgan kishi dedilar eng birinchi baxtli odam eng katta baxtli odam mana shu kalimani xolis aytib shunga amal qilganlar sahobalar so'radilarki ya rasululloh alayhivasallam u xolis aytish degani nima degani deganlarida olloh qaytargan narsadan qaytib buyurgan narsasini labbay deb bajarishlik mana bu xolis aytishlik bo'ladi dedilar shuning uchun eng katta baxt mana shu muqaddas la ilaha illalloh muhammadu rasululloh kalimasida ekan azizlar mana shu kalimani aytgan insonlar birinchi baxtliklar qatoridan o'rin ola boshlaydi alhamdulillah farzandimiz la ilaha illalloh muhammadu rasululloh degan kalimani aytdimi bizlar juda ham xursand bo'lishligimiz kerak ekanki mana bolamiz birinchi baxtli kalitini qo'liga kiritdi albatta har bir inson baxt deganda tushunadigan tushunchasini mana bu narsalardan keyinga qo'ymoqligi lozim va bo'lar ekan hamda yana payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam baxt haqida yana bir holatda gapirdilar shunday dedilarki alamatu shaqovati arbaatun dedilar baxtsizlikni to'rtta alomati bo'ladi dedi avval baxtsizlikni aytdilar baxtsizlikni to'rtta alomati bo'ladi buni birinchisi nisyanu zunubil modiya vahuva mahfudatun indallohi taala birinchisi baxtsizlikni birinchi alomati o'tgan gunohlarini esdan chiqarib yuborishligi holbuki u ollohning qoshida yozilingandir dedilar ikkinchisi zikrul hasanatil modiya va لا la yadri أم ردت ikkinchi baxtsizlikni alomati qilgan yaxshiliklarini eslab yurishlik u bilmaydiki bu qilgan yaxshiliklari ollohni qoshida qabul bo'ldimi yoki yo'qmi uchinchi baxtsizlikni alomati va nadarahu ila man fid dunya va nadarahu ila man dunahu fid dedilar uchinchi va to'rtinchini aytdilar uchinchi va to'rtinchi alomati dunyoda o'zidan balandiga qarab dinda o'zidan pastiga qarashlik dedi mana bu baxtsizlikni to'ralasiga bir e'tibor qilib o'tamiz boshqatdan azizlar ya'ni payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam aytyaptilarki baxtsiz deganda biz hozir nimani tushunamiz ekan o'zimiz azizlar baxtsiz desak bir odam o'zini ayoli bilan yaxshi bo'lmay qoldi bola ko'rolmay qoldi uy qilolmay qoldi va hokazo bunday emas ekan payg'ambarimiz alayhisalom aytyaptilarki baxtsiz odam deb u to'rtta alomati borda aytadi birinchisi o'tgan gunohlarni esdan chiqarib yuboradi holbuki bu gunohlar ollohni qoshida yozilingan o'tgan gunohlarni esdan chiqarmaslik deganda hammani oldida qilgan gunohini gapirib yurishlik emas o'tgan gunohni esdan chiqarib olishlik tavbani esdan chiqarib qo'yishlik qilgan gunohlarimizni eslab yig'lamoqligimiz bu mana bu allohni oldidagi baxt ekan yig'lashligimiz mana bu mana bu gunohlarim bor edi holbuki bu gunohlar kiroman kotibining tomonidan yozilib qo'yilgan ey parvardigor olam mani gunohimni kechirgin mana shu gunohlarda qilgan edim deb banda yig'lab yurishlik kerak agar shuni esdan chiqarib yubordimi u demak baxtsizlikni birinchi alomatini o'zida ko'ribdi shunday ulug' zotlar hazrati umar roziyallohu anhudek zotlar otda ketayotganlarida yoki namozda turganlarida o'zlarini o'tmishda qilgan biror gunohlari haqida zikr bo'lib qolsa behush bo'lib yiqilib qolardilar ayniqsa va idal suilat bi qutilat oyatini qachon eshitsalar behush bo'lib dod deb yig'lar ekanlar chunki bu oyatning ma'nosi vaqtiki qiyomat qoyim bo'lib mavudalar ya'ni tirikligin ko'milingan qizlardan sizlar qaysi gunohingiz uchun ko'miluvdingiz o'ldiriluvdingiz deb so'ralinadigan bir kun bor deb qiyomatda aytganda mana shu gapni eshitganlarida hazrati umar roziyallohu anhu behush bo'lib yiqilib qolar ekanlar chunki o'zlari ham qizlarini johil mahalda tiriklayni ko'mgan edilar mana shu qilgan gunohlarini zikr qilib doim behush bo'lib yiqilib qolar ekanlar hattoki boshqa holatlarni zikr qilinganda ham hazrati umar dod deb yig'lab yuborar ekanlar boshqa sahoba ikromlar ham hatto payg'ambarimiz alayhissalotu vassalamni oldilariga sahobalardan birlari kelib yig'ladilar keldilarda rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'lingizni bering dedilar rasululloh qo'llarini beruvdilar o'pib yig'lab qoldilar shunda rasululloh alayhi vasallam mashanuk nima bo'ldi nimaga bunday qilyapsan deyavdilar ya rasululloh alayhi vasallam man o'tmish gunohlarim uchun yig'layapman alloh taolo kechirarmikin gunohlarimni dedi shunda rasululloh alayhi vasallam aytdilarki johillikda qilgan gunohingni la ilaha illalloh muhammad rasululloh deb kirishliging bilan olloh kechiradi dedilar lekin bu sahobai ikromlarni odoblari shunday ediki qilgan gunohlarini hamisha eslab yurardilar siz bilan bizlar ham agar mana shu narsani eslansa tavbamiz yaxshiroq bo'lishligi mana qarshimizda ramazon oyi tavba oyi turibdi azizlar tavba qilishlik uchun o'zi alloh taologa shu gunohlarni qilganligimizni alloh taolo gunohimizni kechirishligini umid qilgan odam tavba qilar ekan tavbani shartlaridan bittasi mana shu qilgan gunohlarni eslab yig'lamoqlik ikkinchisi mana shu gunohni hech qachon qilmaslikka allohga va'da bermoqlik uchinchi mana bu gunohni boshqalarda bo'lishligidan endi ehtiyot qilib da'vat qilmoqlik to'rtinchi o'zining ibodat af'olini o'zgartirmoqlik xulqini o'zgartirmoqlik mana bu tavbani alomati bo'ladi mana shu tavba qilishligimizdan avval albatta o'tmish gunohlarimizni eslab alloh taologa yig'lab tavbalar aytishligimiz lozim bo'lar ekan agar gunohini esdan chiqarib yuborgan odam gunohni qilib ketaveradigan odam bo'ladigan bo'lsa u holatda u odam baxtsiz odamga aylanib qolar ekan ikkinchisi vazikrul hasanatil modiya qilib qo'ygan yaxshiliklarini hadeb eslab yuraverishlik u bilmaydiki buni qabul qildimi yoki yo'qmi hali olloh mana bu narsani birorta bir odamga yaxshilik qildikmi shu narsani darhol esimizdan chiqarishimiz kerak ekan unutish kerak ekan tamom minnat qilishlik kerak emas ekan nimaiki qilgan yaxshilik hasanat amal bo'ladigan bo'lsa buni unutish kerak ollohdan uni qabulini umid qilishimiz kerak ekan agar o'sha qilgan narsani o'n yil burungi qilingan narsani ham gapirib yuraveradigan bo'lsak mana bu narsa minnat qilib turgan bo'ladi bu minnatlik qilingan hasanot o'zi qabul bo'lmaydi bizlarda bir narsa borki bir odamga bir ozgina yaxshilik qilib qo'ygan bo'lsak o'sha odamdan bizga nisbatan bir oz e'tiborsizlik yoki bir oz beodobchilik bo'lib qolsa darhol o'shani eslaymizda voy badbaxt bunga man shunday yaxshilik qiluvdim eslamayapti ya deb aytamiz holbuki biz buni esdan chiqarib yuborishligimiz kerak edi shuni bilishimiz kerakki biz bir odamga yaxshilik qilsak alloh taolo bizga boshqa tomondan yetkazishligini ham eslab turishimiz kerak shuning uchun luqmoni hakim hazratlarini oldi ketayotganlarida orqadan kelib bir odam bir orqalariga pichoq sanchagan ekan shunda cho'chib ketib mundoq qaraganda qarasalar bir odam turgan ekan qarab turib aytibdilarki sen qanday odamsanki man senga biror marta yaxshilik qilmovdimmi nega bu ishni qilyapsan degan ekanlar oldidagilar hayron bo'libdi nega bunday deganda odatda yaxshilik qilgan odamdan yomonlik keladi o'zidan lekin boshqadan yaxshilik umid qilish kerak degan maqsadda shu holatda turib ham tarbiya qilgan ekanlar shuning uchun biror kishiga yaxshilik qilinsa yoki bir hasanotlar qilinsa yaxshi amallar qilinsa bu narsani esdan chiqarmoqligimiz unutib qo'yishligimiz kerak tamom olloh uchun qilindimi endi ollohni o'zi qabul qilsin deb umid qilish kerak ekan agar shunday qilmaydigan bo'lsak qilgan yaxshiligimizni to'xtamasdan eslab yuraveradigan bo'lsak u holatda biz baxtsiz odamlardan sanalib qolamiz ekan uchinchisi baxtsizlikni alomati dedilar dunyoda o'zidan balantiga qaraydi dunyo jihatidan doimo o'zi bunaqa odam o'zini o'zi baxtsiz qilib oladi haqiqatda ham bir odamni uyi biznikidan ko'ra chiroyli bo'lsa o'shanga nazar tashlab buni uyi nima uchun bundoq bo'lib ketyapti nega bu bunaqa mashina minib ketyapti nega menda bunaqa emas deb odam o'zini baxtsiz qildiraverar ekan shuning uchun bunaqa dunyo jihatidan qaralishlik kerak bo'lsa o'zidan pastiga qarash kerak ekan alhamdulillah mana bu odamlarni yashashini qaranglar mana bu odamni uyini qarang mana bu odamni holatini qarang men bu odamdan tuzukroq ekanman alhamdulillah deb dunyo jihatidan doim o'zidan pastga qarash kerak yuqoriga qarab bo'lmaydi din jihatidan o'zidan balandiga qarash kerak ekan din jihatidan bu degani ilmda ibodatda kimdir o'zi qori bo'lyapti bolalarini qori qilyapti o'zlari ibodatda turibdi kimdir kechalari bilan tahajjud o'qiydi kimdir qazo namozlarini to'la ado qilib bo'lgan umuman hamma ibodat bilan mashg'ul bo'lib yurgan odamga qarab turib keyin yig'lasin ekan nima uchun men bunaqa emasman ana bunga qarasin ekan nega bu odam doim ibodatdayu nega besh mahal jamoatda nega bu odamni uyida hammalari ibodatda nega meni uyimda bunaqa emas nega men bunaqa bo'la olmayman degan odam baxtli odam bo'lar ekan ammo din jihatida men shuni qilyapman yetadi endi namozni o'qiyapman ro'zasini tutyapman bo'ldi boshqa narsasi kerak emas deb mana ular yuribdiku mana namoz o'qimaganlar qancha aroq ichganlar qancha men shulardan yaxshiman degan gapga o'tib oladigan bo'lsa meni qalbim pok bo'ladi qalbim toza degan gapga o'tib olsa bilsinki u baxtsiz bo'lib qolgan ekan ana shuning uchun ham din jihatida doim o'zidan yuqorilarga qaralib kelarkan sahoba ikromlar shunaqa bo'lganlar endi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam keyin yana so'zlarini davom ettirib aytdilarki va alamatu saada arbaa dedi endi baxtlilikni alomati ham to'rtta bo'ladi baxtsizlikniki to'rtta baxtlilikniki ham to'rtta xuddi shuni aksini aytdilar nisyanul hasanatil modiya dedilar qilgan yaxshiliklarni esdan chiqarishlik va zikru zunubil modiya o'tgan gunohlarni eslab yurishlik va dinda o'zidan tepasiga qarashlik dunyoda o'zidan pastga qarashlik mana bu baxtlilikni alomati dedi bu baxtlik va baxtsizlikni ajratib berayotgan bizga ta'lim berayotgan zot payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bo'ladilar azizlar shuning uchun ham har birimiz o'zimiz ham baxtli bo'lishni xohlar ekanmiz farzandlarimizni ham baxtli bo'lishligini xohlar ekanmiz ularni mana bu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ko'rsatib qo'ygan holatda baxtsiz va baxtlilikni o'rgatib qo'yishimiz kerak ekan umuman saodatliklar baxtliliklar qatorida yana ko'p oyatlar ko'p hadislar bor biz mana bu asosiy to'rtta aytganini buguncha o'rganib tursakda inshaalloh yana qolganlarini suhbatlar orasida boshqa ustozi mukarramlar kelganda inshaalloh hali ko'p oyatlar bor mana bular baxtlidir degan mana bular foizinglar e, najot topuvchilardir mana bular bundoq deb aytilingan oyatlar va hadislar ko'p inshaalloh siz bilan biz bugun mana bu majlisda to'rttasini o'rgandik azizlar demak mana shu narsani o'zimizda mujassam qilar ekanmiz inshaalloh siz bilan biz ham baxtlilar qatoridan o'rin olamiz hozirgi suhbatimizga muvofiq kelsin uchun dunyoda eng baxtli bo'lib yashagan sahobalardan bittasini hayotini zikr qilib o'tamiz shoyatki o'shalarni hayoti yana ham bizlarda baxtlilar qatoridan o'rin olishligimizga dalda bo'lsa siz bilan biz eng baxtli sahobalardanman deb farah ila olamdan o'tgan eng baxtlilarni baxtlisi bo'ladigan la ilaha illalloh kalimasi ila jon topshirgan ulug' sahoba nuvaybir ibn molik haqida suhbatlashamiz nuvaybir ibn molik roziyallohu anhuni ko'pchilik abu dardo degan ismi bilan taniydilar bu kishi abu dardo degan kunya bilan atalinar edilar asli ismlari nuvaybir ibn molik hisoblanadi lekin qizlarning ati dardo bo'lganligi uchun abu dardo deb aytilar edilar bu kishi asli madinalik bo'lib ansoriylardan lekin dinga juda ham kech kirganlardan hisoblanar ekan o'z mahallasida o'z birodarlari ichida payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam makkadan madinaga hijrat qilib kelganlaridan keyin madinaliklar sarvara koinotni yordamga o'zlari oldilar uylaridan joy berdilar sahobalarda o'zlariga do'st tutdilar ularga joylar berdilar bog'u rog'larini inom qildilar eng yaxshi ko'rgan narsalarini muhojirlar uchun berdilar vatanidan judo bo'lib kelganlar iymoni e'tiqodini mustahkam saqlashlik maqsadida allohning buyrug'iga itoat qilib kelganlarni muhojirlar olloh uchun hijrat qilganlar deb atadilar muhojirlarga olloh uchun yordam berganlarda esa ansoriylar yordam beruvchilar deb taxallus qildilar mana shu ansoriylar ichida ulug' sahobalardan birlari abdulloh ibn ravoha bor edilar abdulloh ibn ravoha abu dardo bilan qiyomatlik do'st edilar bu ikkalalari johiliyat davrida do'st bo'lib qolishgan edi ikkisi to qiyomatgacha do'st bo'lishlik yaxshilik kunida ham yomonlik kunida ham birga bo'lishlikni qasamyod qilib do'st bo'lganlardan edi lekin qarangki allohning marhamati bilan abdulloh ibn ravoha iymonga keldiyu do'sti abu dardo iymonga kelmay qoldi mana bundan tashvish qilgan abdulloh ibn raboho roziyallohu anhu nihoyat darajada iztirob chekdilar chunki qiyomatlik do'st bo'lamiz bir birimizni doim yaxshilikka chaqirib turamiz deb tursayu do'sti botqoqda qolib ketib qolsa zalolatda qolib ketib qolsa bu kishini juda qalbi og'rishi aniq edi abdulloh ibn ravoha do'sti bilan aloqani tamomila uzib qo'ymadi balki umid qildi bir kuni albatta iymonga kelib qoladi degan qattiq bir ishonch bilan allohga duo qilib turdilar badr jangi bo'lgan kechada hazrati abdulloh ibn ravoha ham badrga ketdilar ammo do'sti abu dardo esa haligacha badr bilan ham ishi yo'q shunday shahrida yurgan ulug' zot muhammad sallallohu alayhi vasallam hayot bo'lsalaru bu kishi har kuni ulug' bir hikmatli hadislarni aytib tursalaru abu dardo parvoziga ham olmas edi do'sti abdullohni esa hamisi ko'zi yosh qalbi hazin edi badrdan ular keladigan kecha tunda kunduzi hammalari qaytganda abu dardo ham o'sha kuni ertalab o'rnidan turdi o'rnidan turar ekan qandaydir kayfiyati yaxshi bir holatda turdi va uyining to'risiga qo'yib qo'ygan o'zining ilohiy butini oldiga keldi uni ustiga yamandan keltirilgan yupqa harir liboslarini ro'mollarini o'radi butiga va eng muattar atirlarni sepdida va butiga qarab yig'lab sajda qildi butidan o'zini himoya qilishlikni so'radi hifzi himoyasida olishlikni so'radi bugun tijorat do'koniga baraka berishlikni so'radi hamma duolarini qilib butini o'pib uni ibodatini qilib tashqariga chiqdi abu dardo tashqariga chiqar ekan bir qancha musulmonlar badrdan qaytayotgan edilar ularga ham kori bo'lmasdan o'tib ketdida faqat birlaridan abdulloh ibn ravohani so'radi u kishi abdulloh ibn ravoha yaxshimi degan javobga yaxshi emas bu kishi nihoyat darajada oliy bo'lib qaytyaptilar chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam mamnun bo'ldilar sizni do'stingiz abdulloh ibn ravoha badrda jasorat ko'rsatdilar sarvari koinot alayhissalotu vassalamning xizmatlarida nihoyat chiroyli qoyil maqom turdilar dedi bu gapni eshitgan abu dardoni ham bir oz qalbi yumshagan do'sti sog' kelganligi uchun xursand bo'lgan bo'lib qo'ydi do'koniga borib kibr bilan do'konda tijoratini boshlab yubordi bu mahalda uning qiyomatlik do'sti deb atalingan abdulloh ibn ravoha ham do'sti abu dardoning uyiga kelardi abdulloh yana qalbida mahsunlik yana xafalik ila kelar edi chunki do'stim deb ketayotgan odam unga do'st emay balki iymonsiz holatda qolgan bo'lsa bu sig'inayotgani but bo'lsa bu esa olloh va uning rasuli alayhissalotu vassalamni haq dinida turgan bo'lsa bu do'sti bilan qandoq endi muomala qila olardi shunday o'y fikrlar bilan borgan abdulloh uyga kirib abu dardoni so'radi abu dardoning ayoli ummi dardo abu dardoning abu dardoni do'konga ketganini xabarini aytdi shunda ey ummi dardo abu dardoning uyiga kirib tursam hujrasiga maylimi dedi ayol doimgidek do'sti hamisha kirib turganligini e'tiborga olib mayli kiravering o'zingizni do'stingiz dedi so'ng o'zini ish bilan ovora bo'ldi abdulloh esa qattiq bir narsani niyat qilib kelgan edi o'zining ridosi ichiga bir bolg'ani yashirib kelgan edi kirib qaradida do'stini ertalab yaltiratib artib qo'ygan atirlarni sepib muattir qilib qo'ygan butini oldiga keldida jaal haqqu zahaqal botil dedi keldi haqiqat yo'qoldi botillik dedi ollohdan o'zga iloh yo'q muhammad sollallohu alayhi vasallam allohning haqiqiy payg'ambaridir sen esa la'nati but hech qanday iloh emassan iloh bo'lsang o'zingni himoya qil dedi bolg'a bilan urib sindirdi uni har urganda allohu akbar takbiri ila sindirdi butni pachaqlab mayda mayda qilib tashladida ko'ngli joyiga tushib qaytib chiqib ketdi u chiqib ketgandan keyin kirgan ummi dardo ayoli dod deb qoldi yuzlarini shapatilab o'zini chimchalab qoldi sochlarini yozib dod deb qoldi sho'rimni quritdingku abdulloh endi abu dardoga nima deyman deb qoldi shu payt abu dardo ham kayfiyati joyida do'kondan tijoratidan qaytib kelayotgan edi uyga kirdi ayoli yig'lab turibdi nima bo'ldi umudardo nega yig'laysan dedi hammasiga aybdor sizni do'stingiz uyga kirib ahvolni bir ko'rib qo'ying dedi kirib qarovdi ne ko'z bilan ko'rsinki ertalab sajda qilib o'pib chiqib ketgan buti yer bilan chilparchin bo'lib yotardi kim qildi buni dedi abdulloh ibn ravoha keldi bilmay qolibman sindirib ketibdi dedi endi u do'stiga nisbatan hech qanday muhabbat qolmagan edi o'zini ilohini xudosini sindirgan do'stini endi do'st deb ata olmas edi endi u abdullohni yaxshilab adabini berib qo'yishlikka kerak bo'lsa uni xuddi shu buti kabi parchalab yuborishlikka ham tayyor edi shu g'azab ila hujradan chiqdi endi u do'stini o'z dushmaniga aylantirdi chiqib borar ekan bir oz yurgandan keyin qadamlari bir oz sekinlashdi yana bir oz yurdida o'tirib qoldi shunda o'ylanib mening do'stim abdulloh ibn ravoha boaql odam edi bu ishni bekorga qilmas deb o'ylanib qoldi va yana bir ozdan keyin shunday fikrga keldi taajjub men ertalab meni saqlagin himoya qilgin deb himoyasini so'ragan butim o'zini himoyasini qilolmagan bo'lsayu endi u meni qandoq himoya qilardi men ertalab undan rizq baraka so'ragan butim o'zi yer bilan yakson bo'lib yotgan bo'lsayu man undan rizq baraka so'rab o'tiribman dedi shu zahoti olloh uning qalbiga iymon nurini sola boshladi o'rnidan turdida abdulloh ibn ravohaning hujrasi tomon bordi abdulloh ibn ravoha ham o'zini qilib qo'ygan ishidan xavotirlanib hozir do'sti kelib u bilan qattiq janjal qilishligini kutib turgan edi lekin ish boshqacha bo'ldi abu dardo keldida abdulloh ey do'stim meni payg'ambar muhammad sallallohu alayhi vasallamni oldiga olib borgin dedi bu gapni eshitishlik uchun e, do'st uchun juda qattiq bir baxt edi azizlar ko'zlariga yosh olgan do'sti do'stini quchoqlab oldida rasulimiz sollallohu alayhi vasallamni oldilariga olib bordi <clears throat> rasulimiz oldilariga kirar ekan abu dorda ko'zlariga yosh olib la ilaha illalloh kalimasini birinchi bo'lib aytdi ollohdan boshqa iloh yo'q siz esa haqiqatda ollohni payg'ambarisiz sizga iymon keltiraman ya rasululloh dedi abu dardoning qalbini tubiga iymon kirib keldi qalbidan butun jismiga o'tdi hatto uning butun tanasi hujayrasi butun tuklariga qadar iymon lazzati bilan to'lib bo'lgan edi endi avvalgi abu dardoning ko'zida yosh paydo bo'ldi u yig'ladi do'stlari bu kishidan avval iymonga kirganligi o'zidan avval qur'onni ko'proq yodlaganligi biz yuqoridagi aytgan baxtni seza boshladi baxt dinda o'zidan yuqorisiga qarashlik degan narsani abu dardo seza boshladilar nega meni do'stlarim mendan ko'proq hadis sotlaydi ekan nega ko'proq ibodat qilishdi bular ko'proq suhbatda bo'ldi men esa shunday bebahra bo'lib qoldim deb yig'ladilar chunki mahallasida eng oxiri iymonga kelganlardan edi <clears throat> lekin o'ziga qasd qilib aytdiki allohga qasam ichib aytamanki hammasidan o'zib ketaman iymonda ham taqvoda ham ilmda ham o'zib ketaman men rasululloh alayhi vasallamdan bir qadam ham jilmayman dedi mana shu holatida turar ekan uni tijorati halal qila boshladi tijoratini qilay desa suhbatdan bebahra bo'lib qoladi shunda tijoratni tark qildi faqatgina sarvari koinot alayhissalotu vassalamning oldidan jilmas bu kishining so'zlarini qunt ila eshitar ko'zidan doimo nam oqib turadigan holatdagi muttaqiy sahobaga aylandi qoldi ba'zi birlari kelib hayron bo'lib ey abu dardo nega tijoratni to'xtatding dedi bu kishi aytdilarki oldimda ikki narsa turib qoldi biri sarvara koinot alayhissalotu vassalamni suhbati biri tijorat man suhbatni afzal ko'rdim tijoratni qilolmadim lekin bu gapim bilan tijorat harom demoqchi emasman man shu narsani eplay olmadim ikkisini olib ketishim kerak edi lekin ikkisini olib ketolmadim shuning uchun meni faqatgina ilmni tanladim allohga qasam ichib aytamanki agar mani do'konim masjidni oldida turib besh mahal namozni masjidda o'qib kuniga yuz dinor pul foyda topsam ham endi qaytib tijorat qilmayman dedi butun umrimni men endi shu yo'lga baxshida qildim dedi bu zot faqatgina tijoratni emas azizlar dunyo lazzatidan voz kechgan kishilardan edi siz bilan biz baxtlik degan odamlardan bittasi shu kishi edi o'tgan gunohlarni hamisha eslab yig'lar edilar o'zidan dinda baland bo'lganlarga qarar edilar dunyoga esa umuman nazar pisand qilmas edilar kunlarning izg'irin sovuq kunlarini birida abu dardoning uyiga mehmon kelib qoldi o'tib ketayotgan uch to'rt musulmon mana shu xonadan bir oz dam olib ketishlikka ruxsat so'radi abu dardoni uyida ikkita hujradan boshqa hujra yo'q edi bir hujrani mehmonlarga berar ekan oldilariga issiq taomlarni qo'yib allohning mehmonlarini haqlariga duoi xayrlar qilib o'z hujrasiga kirib ketdi mehmonlar tanovul qilib bo'lgandan keyin bir birlariga ajablanib qaradilar g'aroyib mezbon ekan nega yostiq bermadi nega tagimizga to'shak ham bermadi balkim esdan chiqib qolgandir man borib oldidan bir so'ray dedi o'tirgan birodarlar qo'y mezbondan bu narsalarni so'rash beodobchilik deyishlariga qaramay do'stlardan mehmonlardan biri turib mezbon uyiga qarab bordi eshikni taqillatib ne ko'z bilan ko'rsinki abu dardo roziyallohu anhu taylarda na to'shak na birorta bir yostig'i bor yerda g'ujanak bo'lib yotar edi ayoli esa yonida bukilgan holatida uxlab turar edi ko'rgan mehmon hayratlanib ketdi ey birodar nega uyingizda hech narsa yo'q dedi shunda abu dordo o'rnidan turib mehmon uzrimni qabul qiling agar narsam bo'lganda birinchi bo'lib sizga bergan bo'lardim dedi mehmon yana ajablandi nega uyingizda biror jihoz yo'q ko'rpa qani to'shak qani nimaga hech nimangiz yo'q dedi ustida esa hatto sovuqqa ham yaramaydigan yupungina bir kiyim edi shunda abu dardo u mehmonga qarab shunday javob berdi bu javobni faqatgina taqvodor kimsa bera olardi eng baxtli odam shu javobni ayta olardi abu dardo bu mehmonga qarab birodar bizni yana bir joyda vatanimiz bor yana bir joyda uyimiz bor nimani topsak o'sha yoqqa yuborib turamiz shuning uchun hamma narsamizni o'sha uyimizga jo'natib yuboruvdik u uyimizga boradigan yo'l ancha olis bir dovondan oshib o'tishimiz kerak shuning uchun dovondan o'tishga yengilroq bo'laylik deb hech narsa to'plamay turibmiz dedi bu gapni eshitgan mehmonni ko'ziga beixtiyor yosh kelar ekan allohni sizga rahmati bo'lsin aziz birodar deyishdan boshqa gapga o'ta olmadi haqiqatda ham azizlar har birimizni oldimizda katta vatan turibdi bu vatan u dunyo vatanidir har birimizni qilgan amallarimiz faqatgina u dunyo jannat uchun bormoqligi kerak oldimizda katta dovon turibdi bu dovon qabrdir azizlar ertaga bu davondan yengil ila o'tib olishlikni alloh hammamizga nasib qilsin abu dardoning bu holatini ko'rgan mehmon ham ta'sirlangan holatda chiqib ketdi abu dardo hazratlari butun umr shu holatda turdilar hatto abu bakr davrlariga kelganda bu zot xalifa bo'lib ey abu dardo sizni biror viloyatga hokim qilay deganlarda bosh tortdi hazrati umar davrlarida hazrati umar do'stini oldiga keldi bular qalin do'st bo'lib qoldilar kelib aytdilarki abu dardo ahvol og'ir sizdek kimsalar bunday o'zlatda o'tirishingiz durust bo'lmaydi yordam bering dinni xizmatini qiling dimashq viloyatiga hokim bo'lasiz dedi shom sharifni dimashq davlatiga borishlikni talib qilganda darhol rad javobini qildilar abu dardo lekin hazrati umar qattiq talablaridan keyin bu kishi shunday dedilar mayli agar qur'on ta'limini bersam hadis ta'limini bersam va besh mahal namozni o'qib bersamgina shu xizmatni bo'ynimga olaman dedi hazrati umar roziyallohu anhuni esa boshqa narsa talabi ham yo'q edi ayni diniy ta'lim shar'iy muhokamalarni qilishlikni aytdilar xolos bu gaplardan keyin abu dardo majbur bo'lib o'sha yurtga bordilar dimashqqa borsalar nima ahvol bo'lib yotibdi hammalari o'zi bilan o'zi ovora uy solish musobaqasini boshlagan hamma dunyo ziynati bilan ovora edi tezda butun dimashq ahlini katta jome masjidiga yig'dilar u ularga chiqib maviza qildilar mavizasini olloh qodir qilgancha siz azizlarga so'zma so'z yetkazishga harakat shunday dedilar ey ahli dimashq men sizlarni yaxshi ko'raman sizlar bir birlaringizni yaxshi ko'ringlar bir biringlarni dushmanlaringlarni dushman sananglar ey ahli dimashq dedilar nima bo'ldi sizlarga olimlar ketib turibdiyu johil bo'lib turibsizlar nega ilm olmaysizlar dedi ey ahli dimashq olloh o'zini zimmasiga olgan narsaga muncha o'zingizni berasizu o'zingiz zimmangizga olgan narsani biror marta ham harakatida bo'lmaysiz sizdan avvalgi qavmlar ham uy soldilar qasrlar qildi lekin hech narsasini olib keta olmadiku nega xulosa qilmaysizlar ot qavmi sizdan ham buyukroq edi lekin undan hech narsa qolmadi agar ot qavmidan qolgan narsani sotib olaman desa ikki dirhamga man sotgan bo'lardim kim olardi dedi hammamizni boradigan joyimiz qabrdir uyimiz ham qabrdir dedi dimashq ahli haqiqatda ahli dunyo bo'lib ketgan edi bu gapdan shu darajada ta'sirlangan butun jomiyda o'tirgan xalqni yig'isi masjid tashqarisigacha chiqib ketdi hammalari doti uvvas soldi man mana shu narsani o'qir ekanman ey ahli dimashq degan so'zni o'rniga ey ahli movarinnahr degim keladi azizlar chunki o'sha so'zga bir e'tibor qiling olimlaringiz ketib turibdi lekin siz johil bo'lib qolyapsiz debdilar olimlar kelyapti qancha ahli ilmlar kelib ketyapti azizlar ulug'larimiz olamdan o'tib ketyaptilar lekin biz qanchalik darajada foydalanyapmiz ekan ustozi olimlarimizni so'zlaridan foydalanib ularni ta'limi olishni o'rniga balkim biz ularni g'iybati ig'vosi bilan shug'ullanib qolmayapmizmikin alloh bizni bu narsadan saqlasin ana shuning uchun ham o'sha ahli dimashq degan chaqiriqqa biz ham bir ta'sirlanib o'tirishligimiz kerak olloh o'z zimmasiga olgan narsaga sizlar o'zingizni urasizu lekin sizni zimmangizga solgan narsadan beg'am bo'lasiz dedi olloh o'zini zimmasiga bizga rizqimizni olgan azizlar rizq berishlik zimmasi tinchlik ofiyatlik hamma narsani olloh o'z zimmasiga olgan lekin biz mana shuni iqboliga chiqamiz ekanu bizni zimmamizga yuklatilgan ibodatdan bebahra bo'lib qolamiz ekan mana shu narsani abu dardo hazratlari ularga nasihat qildilar bu kishi har bir hayotlarida da'vat yo'llarida ham biz yuqorida aytib o'tgan da'vat uslubida da'vat qilardilar dimashqda yurar ekan odamlarni bir nechtasi bir odamni do'pposlab urayotganini ko'rib qoldi ularni oldilariga keldilarda nega uryapsizlar dedi ular aytdiki bu gunohkor shuning uchun uryapmiz qo'yib yuboring dedi abu dardo ular hayratlanib ey abu dardo ey voliyimiz bu odamdan nafratlanmaysizmi gunohkordan dedi shunda abu dardo ularga qarab aytdilarki yo'q nafratlanmayman men bu odamni qilgan ishidan nafratlanaman o'zidan emas dedi agar qilgan ishiga tavba qilsa bu mening yana birodarimga aylanadi dedi bu gapni eshitishi bilan gunohkor yig'lab yubordida tavba izhor qildi shu zahoti abu dardoning do'stiga aylandi yigitlardan bir nechtalari oldilariga keldilar ey abu dardo bizga nasihat qiling dedilar bu kishi ularga qarab shunday dedilar ya bunayya uzkurulloha taala fi yawmil khayr fi yawmil khali yadhkurukalloh ey bolajonim ey o'g'ilcham xoli bo'lgan kuningda ollohni zikr qilib turgin shunda olloh seni zikr qiladi kun aliman av mutaalliman av mustamian illa tahlub dedi ey bolajonim olim bo'lgin olim bo'la olmasang mutaallim bo'lgin o'rganuvchi bo'lgin o'rganuvchi ham bo'lolmaydigan bo'lsang quloq soladigan bo'lgin dedilar maizalarga ilmga quloq soladigan bo'lgin bo'lmasa halok bo'lasan dedi ya bunayya ey bolajonim seni uying masjid bo'lsin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mo'minning xonadoni masjiddir degan masjidda ko'proq bo'lgin deb nasihat qildilar abu dardo hazratlari shunday valiylarni qilib yurgan mahallarida hazrati umar xabar olgani kelib qoldilar yarim kechada kirdilar kirsalari abu dardoga ajratib qo'yilgan hujrada hatto sham ham yo'q edi qorong'ida paypaslab kirar ekan abu dardo kim degan ovozga hazrati umar o'zining tanitganlaridan keyin ikki do'st qorong'ida quchoqlashib ko'rishdilar gaplashib o'tirib hazrati umar qo'llarini asta paypaslab hazrati abo dardo boshini qo'yib turgan narsani ushladi qo'li bilan ushlab qarasa abu dardo boshini qo'yib turgan narsa otning egari ekan asta sekin tagiga borganda hech qanday to'shak ham ko'rmadi ustida esa shomning izg'irin sovug'iga ham bardosh berolmaydigan bir kiyim bordi xolos shunda hazrati umar hayron bo'lib ey abu dardo allohni rahmati bo'lgur axir seni kengchilik qilib qo'yuvdimku shuncha jo'natayotgan moyinalar pullar qayerga ketdi dedilar shunda abodarda yig'ladilarda aytdilarki ya umar bu narsalarni o'z egalariga berdik esingdami rasulimiz bilan yashagan davrlarni eslang ey amir al mo'minin axir bittagina taomga qanoat qilardik ustimizda hech narsa bo'lmasdi sarvari koinot alayhissalotu vassalamni yashaganini eslab ko'ring birodar biz nimalar qilyubordik deb yig'lab yubordilar ikki do'st qorong'ida o'tirib uzoq yig'lashdilar bo'lgan holatlari uchun afsuslandilar abu dardo hazratlari shu holatda umr kechirib eng oxirida olamdan o'tar holatda bo'lib qoldi oldilariga ashoblari kirar ekan abu dardoga qarab shikoyatingiz nimadan dedilar bu kishi aytdilarki gunohlarimdan xalos dedilar hatto shu holatlarda ham gunohlarini esladilar nimani xohlaysiz dedilar ollohni rahmatini xohlayman sizlar meni oldimda bu gaplarni qo'yinglarda la ilaha illallohni aytib o'tiringlar dedi hamma kirganlar la ilaha illalloh deb turdilar bu kishi o'sha do'sti abdulloh ibn ravoha bilan rasulimiz oldida aytgan ushbu so'zlarini oxirgi marotaba aytib jon berdilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kimning oxirgi so'zi la ilaha illalloh bo'lsa u jannatiydir deganlar abu dardoning eng oxirgi so'zi la ilaha illalloh muhammad rasululloh deb jon berdilar avf ibn molik degan sahoba bordilar mana shu sahoba abu darda olamdan o'tganlarida tush ko'rgan ekanlar tushlarida bir kenglik judayam katta bir maysazor teridan bo'lgan bir chayla juda ham chiroyli holat ekan qarab tursalar u yerdan bir kishi chiqib kelibdilar ko'rsalar kim bu deb so'rasalar abdurahmon ibn of ekanlar mana abdurahmon ibn ofman debdi bu narsalar kimniki meniki debdi shuncha narsa ya shuncha ziynat shuncha ne'mat siznikimi ha meniki bu hech nima emas ey avf ibn molik mana bu qoyadan yuqoriga chiqib qaragina ko'z ko'rmagan quloq eshitmagan narsalarni ko'rasan u kimniki u abu dardoniki deb javob bergan ekan avf ibn molik ertalab uyg'ondilar ushbu tushlarni boshqalarga aytdilar tarixchilar hozirga qadar yozib kelyapti sahobalarning tushlari haq bo'ladi azizlar mana shunday ulug' zotning hayotidan o'rnak olishligimiz shunday chiroyli hayot kechirishligimiz siz biz musulmonlarga alloh nasib etishligini so'rab qo'limizni duoga ochib ozonga somiy bo'lamiz hammalarimizni taqvolarimiz ziyoda qilgin rasulimiz alayhissalotu vassalam aytgan baxtlilikni to'rt alomati bizda bo'lishligini va mana bu sahobaning hayotlaridan o'rnak olib chiroyli xotimada hayot kechirishligimizni nasib aylagin وصل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين الله أكبر